Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Raidījums bērniem! Mīļie klausītāji, mēs atkal tiekamies raidījumā bērniem. Šodien ar jums sarunāsies Emanuels, Sandis. Pie mums studijā ir divi draugi, Emanuels un Sandis un es, Baiba. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par draudzību, draugiem un sapratām, ka Jēzus mums ir īpašs draugs – Arī šajā raidījumā mēs runāsim par kādiem draugiem, kas ar mums ir klātesoši katru dienu jau no mūsu dzimšanas. Kā jūs domājat, kas tie varētu būt par draugiem? Dievs. Nu, tāds, kas ir tā kā ļoti tuvs, tā kā jūs satikāties tā kā bērndārsā, tad jūs satiekaties atkal skolā un tad tā, un tad jūs esat tā kā ļoti labi draugi kāds, ko bieži satiekam. Nu, jā. Oktobra mēnesī baznīca īpaši piemin eņģeļus, un 2. oktobrī mēs svinējām sargeņģeļu dienu. Šodien iepazīsim tuvāk mūsu neredzamos, bet uzticīgos draugus sargeņģeļus. Vārds eņģelis ir cēlies no grieķu valodas un nozīmē ziņnesis, un tāda ir arī viņa loma svētajos rakstos. Dievs ir radījis ne tikai visu redzamo pasauli, cilvēkus, dabu, dzīvniekus, bet arī neredzamo. Kas ir sargeņģelis? Kā jums šķiet? Sargeņģelis ir kurš sargā? Um, nu, manuprāt, sargeņģelis tāds, tā kā tu kaut ko sasit, ja, um, piemēram, galvu tu varētu sasist, bet kaut kādu tur tādu asu malu, piemēram. Un tad jau sarkanģeris tā kā pasargā, bet arī viņas nevar pilnīgi pasargāt, bet viņas noņem nu, tā kā ļoti daudz to, kas varētu būt trakāk, ja viņas ne, nebūtu. Ja viņš nebūtu sargājis. Nu jā. jā. Pāvests Francisks saka, ka sargeņģelis ir draugs, kuru mēs neredzam, bet sajūtam. Tas ir draugs, kurš kādu dienu kopā ar mums būs debesīs, mūžīgā priekā. Parasti eņģeļus mēs neredzam, tāpēc varētu vaicāt, kā jūs domājat, vai eņģeļi patiešām eksistē? Mm. Jā. Jā. Jo, ja Dievs eksistē, tad viņam vajag arī palīdzību, jo viņš nevar visu apvaldīt, tāpēc, man liekas, viņam vajag kaut kāds palīgus. Tāpēc man liekas, ka jā, eņģeļi pastāv. Eņģeļi ir kā dieva palīgi. Jā. Jā, eņģeļi ir patiesība. To mums māca svētie raksti un baznīcas tradīcija. Tagad mēs lasīsim no bībeles. Lūk, es sūtu eņģeli, kas ies tev pa priekšu un sargās tevi ceļā un ievedīs vietā, kuru es esmu sagatavojis. Ņem vērā viņu un klausi viņa balsī. Ko jūs dzirdējāt? Kā eņģelis ies pa priekšu un viņa balsī. Es dzirdēju, ka tev vajag klausīt eņģeli, ja viņš tev saka, tad tev vajag, vajag viņam uzticēties. Katru svētdienu svētajā misē mēs ticības apliecinājumā apstiprinām, ka es ticu uz Dievu visvarano tēvu, debesu un zemes – visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Kur dzīvo eņģeļi? Debesīs, vai arī mūsu mājās. Tā tad pastāv arī pasaule, kuru mēs neredzam, un tomēr tā ir tikpat reāla kā mūsu redzamā pasaule. Un tajā neredzamajā pasaulē dzīvo eņģeļi. Eņģeļi ir debesīs, mūžīgā laimē kopā ar Dievu. Tā kā Dievs ir visur klātesošs, arī eņģeļi var būt jebkur. Mūsu mājās, skolā, rotaļu laukumā, var mūs pavadīt visās gaitās, ejot uz treniņu vai dodoties uz mūzikas skolu, ikvienā vietā. Tiem ir veicams kāds labs darbiņš. kungs mani sargā, kungs mani sargā. eņģeļi dara? Sargā cilvēkus. Sargā cilvēkus, nu, vēl palīdz viņam grūtās laikos, tā kā, piemēram, viņam vajag tā kā naudu, tad viņam varbūt kāds iedos naudu. Un vai tev ir sargeņģelis? Jā. Jā. Viņam, mums, man liekas, visiem trijiem būs ir sargaņģēlis. Jā, viņš varbūt ir aiz muguras mums, varbūt priekšā mums, varbūt mums blakus. Jā, Dievs katru no mums kopš dzimšanas brīža ir uzticējis vismaz viena eņģeļa aizsardzībai. Tas ir mūsu sargaņģēlis. Tad, kad tu piedzimi, tu atnesi lielu prieku savā ģimenē, vecākiem. Arī Dievs par tevi ļoti priecājās un uzdāvināja tev pašam savu eņģeli. Eņģeļi mūs mudina uz pozitīvām domām, kā darīt labu un izvairīties no ļauna. Tāpat arī eņģeļi dzird mūsu lūkšanas, uztic tās Dievam, viņi mūs aizsargā dažādās briesmās arī fiziski. Dievs ir radījis eņģeļus savus kal kalpotājus un vēstnešus. Eņģeļi kalpo arī Jēzum, Dieva dēlam. Eņģelis atnes vēsti no Dieva par Jēzus piedzimšanu, parādās Jāzepam sapnī un izskaidro, kas ir noticis ar viņa sadarināto Mariju. To, ka bērns, ko viņa gaida, ir no svētā gara. Eņģelis dod Jāzepam norādījumus, kas viņam jādara. Jāzepam jāņem Marija pie sevis. Pēc Jēzus piedzimšanas viņam kopā ar bērnu un viņa māti jābēg uz Ēģipti – lai pasargātu viņus no Hēroda. Turklāt Ēģiptē eņģelis parādās vēlreiz, lai aicinātu Jāzepu doties mājup. Jāzeps paklausa eņģelim un ikreiz dara to, ko viņš viņam saka. Eņģelis ir kopā ar Jēzu pārbaudījumu brīžos. Katram cilvēkam Dievs ir devis savu eņģeli, sargeņģeli. Eņģeļi nenogurstoši kalpo Dievam, sarga tevi un palīdz satikties ar Dievu. Vai jūs esat jutuši, kad kāds neredzams spēks jums palīdz, jūs pasargā? Jā. Varbūt jums ir kāds piemērs? Nu, man liekas, tā kā es teicu, nu, man, es, es tā kā nometnē sasitu galvu, Tā kā ļoti traki, ka vajadzēja šūt, bet man liekas, viņas pasargāja tā, ka nav tik traki ļoti. Ka varēja vēl būt Jā. sliktāk. Jā, man liekas, ka varēja mm. daudz būt sliktāk reāli. Kad tu slimo, sargeņģelis lūdzas par tavu veselību. Kad esi noskumis, aicina pie tevis mammu vai kādu tuvinieku, lai tevi samīļo. Sargaņģelis pazīst tavu sirdi un zin, kas tai visvairāk ir vajadzīgs. Vai zināji, ka sargaņģeļi ir dieva tūmā, viņu uzlūko un var nodot visas tavas vajadzības, skumjas, priekus un panākumus, tavas grūtības un bailes. Tāpēc tu nekad neesi viens – uz eņģeļa spārnām nolaisties un pieklausties Jēzus sirdī. Uz eņģeļa spārnām nolaisties un pieklausties Jēzus sirdī. darboties, un mana draudzene. Kā jūs domājat, kā var iepriecināt savu sargeņģeli? Paklausot viņam un uzticēties. Kaut ko labi izdarīt, piemēram, tā kā iedot, kuram vajag naudu, piemēram, tā kā iedot viņam naudu, lai palīdzētu viņam arī. Nu, tad būs arī tas sargeņģelis priecīgs, un viņa sarge, un mūsu sargeņģelis, un viņu sargeņģelis būs priecīgs. Nu, palīdzēt, piemēram, arī draugam, ja viņam ir skumji, ja viņam viņš nav priecīgs. Nu, mhm. tā viņa jau mūsu sargeņģēlis priecīgi ļoti. Var iepriecināt. Nu, jā. jā. <laughs> Sargeņģeli var iepriecināt, kad, kad, tā kā tu saki, Emanuēl, jā, kad esi labs, cītīgi mācies, esi draudzīgs ar māsu vai brāli, Par taviem labajiem darbiem sargaņģēlis lepojas ar tevi. Atceries, ka sargaņģēlis tevi mīl, rūpējas par tevi, tāpēc arī tu atceries par viņu. Vakarā pirms gulētiešanas palūdz viņam saldus sapnīšus un mierīgu nakti no rīta. Pēc pamošanās lūdz jauku dienu. Eņģeļi mums ir visapkārt. Šodien iepazināmies ar sargeņģeļiem, mūsu draugiem – kas ir Dieva doti katram mums, kas ir doti, lai mūs pasargātu un vadītu ikdienas, jo Dievs par mums rūpējās. Noslēgumā es nolasīšu kādu, kādu lūkšanu. Es eju, un man priekšā ir eņģeļi. Es eju, un aiz manis ir eņģeļi. Es eju, un virs manis ir eņģeļi. Es eju, un ap mani ir eņģeļi. Kungs Dievs, kas savā brīnišķajā apredzībā esi mums palīgā sūtījis sargeņģeļus, ļauj mums vienmēr atrasties viņu aizsardzībā, lai kopā ar viņiem priecātos debesīs. Pārdomāsim visu šajā raidījumā dzirdēto pārdomāsim to, kas mūs ir uzrunājis, un kāds varētu būt mūsu sargaņģelis, kāds varētu mūsu katra sargaņģelis būt, un kā mēs varētu viņu iepriecināt. Un mēs jums sakām atā līdz nākošajai reizē. Raidījums bērniem Mazie Jēzus draugi!